Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Ljeto je 1806. godine. Tri velike sile pregovaraju o miru u Europi. Francuski car Napoleon gospodario Europom. U prosincu 1805. njegova je vojska kod Austerlica pobjedila vojsku koju su predvodili Habsburški i Ruski car. Nakon te bitke Napoleon je u pismu supruzi Josefini carici napisao Pobjedio sam austrijsko-rusku vojsku kojima su zapovjedala dva cara. Malo sam umoran. Ruska vojska povukla se na istok, Habsburški car, car Svetog Rimskog carstva Franjo, morao je s Napoleonom potpisati težak mir. U travnju 1803. u Regensburgu objavljen je dokument pod nazivom Izvještaj carske delegacije. On je izazvao geopolitičku revoluciju. Od 51 slobodnog carskog grada u Njemačkoj samo je njih šest zadržalo taj status. Od više od 70 crkvenih država samo su tri ostale na karti. Sve te promjene bile su posljedica silovitog Napoleonovog naleta. On je prekrajao njemačke države i gradove tako da osigura francusku hegemoniju u Europi. Napoleon je bio gospodar Europe, ali nije bio gospodar svijeta. U listopadu 1805. godine, kada je Napoleonova vojska kod Ulma zarobila habsburšku armiju od 25.000 vojnika i 18 generala, Kod Trafalgara britanska flota pod zapovjedništvom admirala Horatia Nelsona bez gubitka jednog ratnog broda potopila je pola francusko-španjolske flote. Zato su Francuska, Velika Britanija i Rusija odlučile razgovarati o miru u Europi. Razgovori će dovesti do još jednog rata. Sve tri sile nisu vjerovale jedna drugoj. Velika Britanija je za vrijeme pregovora zapovjedila ratnoj mornarici da i Francusku i veći dio njemačkih država i gradova stavi pod blokadu. Išla je i dalje, podržala je burbonskog kralja Napulja u borbi protiv Napoleonovog brata Jozefa kojeg je brat imenovao za kralja Napulja i Sicilije. Britanske trupe iskrcale su se na jug Italije. Napoleon se pokušao preko izaslanika ruskog cara Aleksandra Petra von Ubrila nagoditi s ruskim vladarom, nudeći mu suradnju protiv Britanije. Do Napoleona su došle i vijesti da se Pruska kojem je vladao kralj Friedrich Wilhelm III sprema za rat. Kralju Berlinu, njegovi diplomati i vojnici bojali su se da će dogovor između sila platiti Pruska, koja je 1805. godine dobila Hanover od Francuske pojavila se sumnja da će Hanover biti cijena dogovora između Francuske i Britanije. Napoleonu je posebno bila sumnjiva pruska ratobornost. Adam Zamojski u knjizi Napoleon, čovjek iza mita, piše. Ideja da bi Pruska mogla sama krenuti na mene čini mi se tako smiješna da o njoj nije vrijedno raspravljati, napisao je Napoleon Taleranu kada je 3. rujna 1806. on saznao da je car Aleksandar odbio sporazum koji je u Bril dogovorio, shvatio je da su Britanija, Pruska i Rusija postigle dogovor. Ne da ih je on gurnuo jedne drugima u naručje, on je samo mogao vidjeti perfidnost. Time kraljevi neće ostaviti na miru, rekao je Kolenkuru. Čine se odlučnim uvjeriti me da neću imati mira i spokoja dok ih sve ne uništim. Napoleon je dao nalog svom ministru vanjskih poslova, Charlesu Morisu de Taleranu i veleposlaniku u Berlinu da uvjere Friedricha Wilhelma da nema razloga za rat. Nije u Napoleonovom interesu narušiti mir koji je sklopio prošle godine. Adam Zamojski piše. Možda je bio u tome iskren. Bilo bi teško vidjeti prednosti koje bi donio takav rat. Ali Uvrijedilo ga je to što mu je ono što je nazvao malenim kraljevstvom poput Pruske prkosilo pred cijelom Europom. Bilo je to kao, kako je rekao Kolenkuru, da neki kržljavac nepromišljeno podigne nogu kako bi se popišao na veliku dogu. U tom trenutku mir se mogao održati samo kao kržljavac spusti svoju nogu, ali to se neće dogoditi. Pruski kralj Friedrich Wilhelm III. u nadi da će mu se pridružiti Rusija, Švedska i Bavarska, zapovjedio je svojoj vojsci da se pripremi za rat. 12. rujna 1806. Pruska vojska napala je Sasku u nadi da će njezin vladar pristupiti savezu protiv Francuske. Dva tjedna kasnije Friedrich Wilhelm dao je Napoleonu ultimatum da povuče francusku vojsku preko rijeke Rajne. Napoleonu nije bilo ni na kraj pameti da to učini. Početkom listopada francuska vojska je već bila u Saskoj. 10. listopada francuska prethodnica napala je pruski korpus kod Zalfelda, kojim je zapovjedao rođak pruskog kralja, princ Ludvig. Korpus je razbijen, princa je sasjekao francuski husar. Napoleon je poslao pobočnika da dostavi pismo pruskom kralju, u kojem je predložio pregovore o miru. Pobočnika je zadržala pruska straža, pismo nije dostavljeno. 14. listopada 1806. francuska i pruska vojska sukobit će se kod grada Jene u Tiringiji. Christopher Clark u knjizi Željezna kraljevina Uspon i pad Pruske piše. 14. listopada 1806. 20-godišnji poručnik Johan von Borke bio je raspoređen zapadno od grada Jene u armijski korpus od 22.000 vojnika pod zapovjedništvom generala Ernsta Wilhelma Friedricha von Rühela. Bio je još uvijek mrak kada su stigle vijesti da su se Napoleonove trupe sukobile s glavninom pruske vojske na ravnici blizu grada. Buka topovske vatre već se mogla čuti s istoga. Vojnicima je bilo hladno i bili su ukočeni od noći koju su proveli skupljeni na vlažnom zemljištu, ali moral se popravio kada je izlazeće sunce rastjeralo maglu i počelo grijati ramena i udove. Poteškoće i glad bili su zaboravljeni, prisjetio se Borke. Šilerova pjesma jahača odzvanjala je iz tisuća grla. Do deset sati Borke i njegovi ljudi konačno su krenuli prema Jeni. Dok su po cesti marširali na istok, vidjeli su mnoge ranjene kako se vraćaju z bojišta. Svi su nosili ožiljke raspada i divljeg bijega. Ubrzo je došla vijest da je princ Hohenlohe, zapovjednik glavnine pruske vojske kod Jene, poslao poruku generalu Rihelu u kojem ga je pozvao da požuri ako želi sudjelovati u pobjedi. General se požurio prema bojištu. Christopher Clark piše. Nečekajući naredbe, vojnici Borkeova korpusa počeli su pucati prema Francuzima. Neki, nakon što su potrošili streljivo, potrčali su uz bajunetama na puškama prema neprijateljskim položajima. Nakon toga su ih sasjekli karteča ili prijateljska vatra nastupili su užas i kaos, pojačani dolaskom francuske konjice koja se zabila u nadiruću masu Prusa, sjekući svojim sabljama svaku glavu ili ruku koja im je došla u doseg. Borke se našao u vučenu masu koja se povlačila s bojišta prema zapadu, duš ceste prema Vajmaru. Nisam spasio ništa, napisao je Borke, osim bezvrijednog života. Moja mentalna tjeskoba bila je golema. Tjelesno sam bio u stanju potpune iscrpljenosti i bio sam među tisućama u najužasnijem kaosu. Kod Jene je Napoleon 54 tisuće svojih vojnika odveo u pobjedu nad 53 tisuće pruskih vojnika. Gore su vijesti za Prusku dolazile iz nekoliko kilometara udaljenog Oeršteta. Tamo je upola manja francuska vojska vođena od maršala Luja Nikolae Davua pobjedila prusku vojsku od 50 tisuća vojnika. U nekoliko dana francuska vojska je kod Jene i Aueršteta ubila, ranila ili zarobila 140 tisuća pruskih vojnika. Davu je umarširao u Berlin, tamo mu se pridružio i Napoleon. U podzdamu francuski car je ušao u grobnicu Fridriha Velikog i uzeo njegov šešir i mač, koje je kasnije odnio u Pariz u dom invalida. Pruske vojske više nije bilo, Pruska je bila na koljenima. Dok je Napoleonova vojska kod Jene i uništavala prusku vojsku, u tom je gradu živio jedan filozof. On je u Jenu došao 1801. godine. To je trebao biti početak sjajne karijere. Ali Jena, na čijem su sveučilištu nekada predavali Fichte, Schelling, braća Friedrich i August Schlegel, Friedrich Schiller, više nije bila na svom vrhuncu. Većina tih velikana otišla je ostao je Friedrich Schelling, ali njegova je prisutnost samo ukazivala na to da taj filozof zapravo nije uspio. Schelling je u 25. godini objavio svoje čuveno djelo sistem transcendentalnog idealizma. Godine 1806. ovom je filozofu bilo 36 godina i on još ništa značajno nije objavio. Zato je imao status privat docenta. To je značilo da on od sveučilišta ne prima plaću, već ga plaćaju studenti prema predavanju. Da stvar bude gora, taj je filozof bio loš predavač. Ipak u trenutku kada se Pruskoj državi bližio težak poraz, njemu su dolazili bolji dani. Taj je filozof s nakladnikom u Bambergu sklopio ugovor o objavi svog prvog velikog dijela. Nakladnik je bio oprezan. Plaću za posao filozof će dobiti tek kada rukopis dođe u Bamberg. Postojao je i rok, 18. listopada 1806. Filozof je rukopis sa zadnjim poglavljem isporučio 13. listopada, dan prije nego što je počela bitka kod Jene. Ta će knjiga proslaviti tog filozofa. Njezin naslov je Fenomenologija duha. U njezinom predgovoru filozof je napisao. Pupoljak iščezava u rasvjetavanju cvijeta. I moglo bi se reći da cvijet opovrgava pupoljak. Isto se tako plodom očituje cvijet kao lažni opstanak biljke i kao njezina istina nastupa plod na mjesto cvijeta. Ti se oblici ne samo razlikuju, nego se i uzajamno potiskuju kao nepodnošljivi. No, njihova tečna priroda pretvara ih ujedno u momente organskog jedinstva, u kojemu oni ne samo da sebi ne proturječe, nego je jedan tako nužan kao i drugi, a ta jednaka nužnost sačinjava tek život cijeline. No proturječnost spram nekog filozofskog sistema obično samu sebe ne shvaća na taj način. Djelomice ni svijest koja shvaća uopće ne zna tu proturječnost osloboditi od njezine jednostranosti ili da je održi slobodnom i da u obliku onoga što se čini sukobljenim i protivnim spozna uzajamno nužne momente. Na dan kada je filozof poslao rukopis, u Jenu je ušao Napoleon. Dan kasnije njegova je vojska uništila Prusku kod Jene i Oršteta. Filozof nije živio u kuli bjelokosnoj, odvojen od svijeta. Jedna od njegovih strasti bila je čitanje novina. Ulazak cara u Jenu popratio je ovim riječima. Vidio sam cara, tog svjetskog duha, kako izjahuje iz grada i odlazi u izviđanje. Uistinu je sjajan dojam vidjeti takvog pojedinca na konju, kako poseže za svijetom i svlađuje ga. Taj sjajni čovjek, nemoguće je ne diviti mu se. Ime tog filozofa je Georg Wilhelm Friedrich Hegel. On će kasnije tvrditi da je završio fenomenologiju duha dok je grmljavina topova odjekivala oko jene. Istina je da je uz grmljavinu topova kurir krenuo s rukopisom za Bamberg. Ali ima nešto u toj slici. Dok je Napoleon kod Jene pokazivao kako nestaje stari svijet pred naletom njegovih vojnika, tako je u svijet filozofije ušao filozof nakon kojeg će malo što biti kao prije. U sljedeće dvije emisije povijesti četvrtkom govorit ćemo o Georgu Wilhelmu Friedrichu Hegelu, o njegovom životu i dijelu. Naš sugovornik je profesor dr. Žarko Puhovski. Hegel je bio čovjek sa katastrofalnim stilom zapravo. I uspod rečeno izrazito loš predavač koji je studente u Berlinu gnjavio svojim švapskim akcentom. Govorilo se da on ne može ni dobar dan reći na jednostavno razuman način. Ali je proširio se taj osjećaj da on ide nekamo duboko kamo drugi ne idu, dakle da ima prvo ambiciju veću od svih, a onda i nekakva postignuća koju stoji. I kao što su za neke filozofe u antici gore su imali pridjevak mračni, za Hegla se automatski vezuje taj pridjevak teški. Wittgenstein je jedan put rekao da čovjek koji bi pročitao 50 stranica fenomenologije duha bi vjerojatno završio na psihijatri. Poslije se pokazalo on pročitao čitao knjigu, ali to je e, bilo više bit za studente. I to je nešto što se u anglosaksonskoj, analitičkoj filozofiji jezika i tako dalje veoma često koristilo kao dokaz da je kontinentalna filozofija nešto što nije baš lako razumljivo. U generacijama kojim sam ja predavao, najprije Hegel bio jedan od ona tri izvora i tri sastavna dijela marksizma, dakle jedan od tih velikana bez kojega Marksa eto ne bi bilo, jer je ta orientacija na Marksa i marksizam bila prevladavajuća ne samo iz režimskih razloga nego iz svjetskih razloga zbog 68. i tako dalje, a i zato što mladi ljudi vole pobunu ako u njoj ne vole sudjelovati, ali barem i vole podržavati iz sigurne udaljenosti. I s druge strane je onda Hegel kao usustavljeni mislilac bio e, razumljiv kao nekakva čahura iz koje je trebalo izaći ono pravo, revolucija i tako dalje, revolucionarno mišljenje i slično. Bio je, dakle, Hegel popularan kao ime, bio je popularan po desetak, smisle čak reći fraza, koje su bile neka vrsta općeg mjesta i bio je popularan kao roditelj, makar i nezakoniti roditelj Karla Marksa. Dakle, on je bio veliko ime s malim sadržajem, moglo bi se reći. Kad kažem malim sadržajem, dakle malim poznatim sadržajem, svi su smatrali dovoljno znati teza, antiteza, sinteza, apsolutno duh, filozofija prava i još tri, četiri stvari, da je filozofija iznad umjetnosti i religije, tako dalje. To je za studente filozofije bilo naravno važno i na neki način, e, kako da kažemo, podržavajuće. I taj tip, moglo bi se čak reći produktivnog nesporazuma, kad se okolo poglede, važio gotovo za sve evropske sredine. Ovih dana su brojne njemačke novine koje imaju tu tradiciju kulturnih dodataka za razliku od naših uglavnom, objavile niz teksta o tomu kako je Hegel u Njemačkoj tako opet veliko ime kojemu zapravo se jako malo sadržaja prizna ili prepoznaje i zato mi se čini da su te obljetnice, koliko god to bile nervantno da se stalno s godinama kockamo, važne jer eto izvanjski tjeraju javnost da se nekim temama posveti koje su, je reklo bismo tako, na rubu pameti. Georg Wilhelm Friedrich Hegel rođen je 27. kolova za 1770. godine u Stuttgartu, u Wittenbergu. Obitelj nije bila bogata, ali joj novaca nije nedostajalo. U trenutku rođenja Wilhelma, kako su ga zvali članovi obitelji, njegov otac Georg Ludwig Hegel, koji je studirao pravo u Tübingenu, radio je kao tajnik u poreznom uredu dvora. Wilhelmova majka, Marija Magdalena Hegel, djevojačko prezime From, bila je iz obitelji odvjetnika koji je radio na Visokom sudu pravde na dvoru vladara Wittenberga. Georg Ludvig i Marija Magdalena imali su šestoro djece. Samo ih je troje doživjelo punoljetnost. Wilhelm, njegova sestra Christian Louise i brat Georg Ludvig. Kristijana je nadživjela Wilhelma za nekoliko mjeseci, nije se udavala, imala je sjajno obrazovanje i brinula se za oca do njegove smrti. Georg Ludvig imao je sjajnu vojnu karijeru. Dostigao je čin satnika i pravo da nosi titulu Fon, ali poginuo je kao časnik u Napoleonove vojsci na pohodu u Rusiju. Terry Pinkard u knjizi Hegel biografija piše. Kada je Hegelu bilo 11 godina, njegova je majka umrla od onoga što se zvalo žučna groznica, koja je tada divljala po Študgartu i koja je skoro uzela i Hegela i njegova oca. To što je Hegel preživio, a njegova majka nije, nesumnjivo je utjecalo na njega više nego što mi danas možemo znati. Hegel je razvio neku vrstu govorne mane i razlog za to možda je imao veze sa smrću njegove majke, njegovim preživljavanjem i s nekom vrstom neprijateljstva između njega i oca. Iako je to doslovce nemoguće istirati na čistac. Hegel skoro nikada u svojim pismima ne govori o ocu. Čini se da je između njih postojala neka napetost. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wilhelm dobio je sjajno obrazovanje. S tri godine obitelj ga je poslala u njemačku školu, s pet je godina upisan u takozvanu latinsku školu. Kada ju je već počeo pohađati, znao je neke deklinacije, imao je značajan fond latinskih riječi. Majka ga je to naučila. Do kraja života Hegel će imati golemu žeć za znanjem i poštovanje prema obrazovanju. Do 18. godine školovao se u Stuttgartu, onda je otišao na studij na protestantski seminar u Tübingenu. Kad je on došao tamo, nekad slavno sveučilište nije bilo u sjajnom stanju. Nakon dvije godine studija Hegel je magistrirao, godine 1793. završio je studij teologije. Za vrijeme studija pokazao se kao sjajni poznavatelj antike, starogačkog i latinskog jezika. Na studiju postaće gorljivi pobornik francuske revolucije. Svećenik nije namjeravao postati. Sveučilište u Tibingenu nije se svidjelo Hegelu. Terry Pinkard piše. Kancelar sveučilišta volio je reći. Dobro je i korisno za one čije će buduće zanimanje biti skrb za duše, da njihova volja bude slomljena dok su mladi. Hegel nije bio raspoložen prema tome da mu se slomi volja. Stroga pravila i niska razine nastave samo su poslužili da se dodatno otuđi od službenih studija. Iako su sveučilišta bila loša, u Njemačkoj je vrilo. Filozofija nije bila izvan tog vrenja. Sve je počelo s Immanuelom Kantom i njegovim kopernikanskim obratom u filozofiji. Nakon njega došli su Johan Fichte, Friedrich Schelling. Kasnije u povijesti filozofije taj će trojac ući u ono što se naziva klasični njemački idealizam. Hegela će se smatrati vrhuncem tog idealizma. To je bilo jedna navika poučavanja historije filozofije u paradigmi recimo nogometno kupa. U predkolu su je Sokrat eliminirao pred Sokratovce, pa su onda eliminirali Sokrata i tako dalje. I onda negdje u finalu je recimo Marks eliminirao Hegel, otprilike tako bi to izgledalo. Uvijek je neko nekoga eliminirao, a ono što pokazuje historija filozofije, nikoga se ne eliminira zapravo. I oni koji se smatraju potpuno slijepim crijevima se u nekom kontekstu pojavio kao rehabilitirani, kao sastavni dio neke nove filozofije i tako dalje i tako dalje. To je prva Druga stvar, Hegel je, to se može, ja mislim, mirno reći, vjerojatno najambiciozniji filozof u historiji. On je doista imao apsolutni prohtjev. On je doista imao tu ideju da njegov koncept bude ne samo idealistički, nego idealistički i sve ostalo. Dakle, on ima apetit da proguta sve što je bilo u historiji filozofije, što nije sasvim bez presedana. I istovremeno, tu sad počinje točka važnosti i prijepora uz Hegla. Dakle, istovremeno uz to što proguta sve što je bilo u historiji filozofije, on iz toga hoće stvoriti sustav koji ne samo da modelira razvoj filozofije, nego i razvoj povijesnog svijeta. Ista ona dijalektika, po Heglovom shvaćanju koja se odnosi na samo razvoj duha, odnosi se na samo razvoj povijesnog svijeta. Ta se ambicija, ta se apsolutna sustavska neuroza razbila. I Hegelov sustav danas kad se to objektivno gleda, djeluje kao neka vrst filozofskog titanika. Jedan ogroman konstrukt koji je naletio na santu koja uopće tamo nije trebala biti ili je trebala biti nevažna prema moći samog titanika. Brod se raspao, broda više nema. Ali sad sto godina nakon što je taj brod nestao, svaka žlica ili viljuška ili tanjur koji se zvuku s Titanika ima neopisivu vrijednost. I sad se događa imamo to ronjenje filozofsko, da se izvlače te nekakve žlice, tanjuri i tako dalje iz Hegelove filozofije. Ne više sustav, sustava nema. Ono što je održavalo sve te sintagme, sve te formulacije nestalo, ali svi nave, sve seljem uživaju gozbi različitih citata Hegelovih, koji se po potrebi onda mogu primjenjivati, u kojima će se onda reći, to je Hegel bi to rekao, to je loša beskonačnost. Naprimjer, to je jedna praza koja se veoma često od Hegla uzima, jer je Hegel koliko god ponavlja opet bio netko ko se mučio sa svojom mišlju, tko se mučio sa svojim formulacijama, istovremeno bio autor koji je doista formulirao neke od sintagmi, neke od rečenica koje su pogodile duh vremena, i to ne duh onog vremena, nego duh svih vremena, ili barem svih vremena za koje mi znamo, i zato je ostao važan. Dakle, raspao se sustav, ono što je bilo bitno se raspalo, a Hegel je ostao aktualan po onomu što njemu nije bilo bitno, ali što je nama danas bitno, mi živimo na razvalinama tog sustava, mi imamo neku vrstu arheologije u kojoj izvlačimo pojedine kamene iz neke bivše građevine, pokušavamo pogoditi gdje im je bilo mjesto, potpuno svjesni da nikad više nećemo rekonstruirati izvornu građevinu, bila ona kula, utvrda, dvorac, seoska kuća i tako dalje. Na studiju u Tibingenu Hegel je upoznao dva čovjeka koja će na njega ostaviti golemi utjecaj. Pjesnika Friedricha Helderlina i filozofa Friedricha Schellinga. Taj će dvojac puno pomoći Hegelu, koji je već za vrijeme studija izazivao proturječna mišljenja. Bančio je po lokalnim krčmama i pivnicama, ali je dobio nadimak starac. Kolege i prijatelji smatrali su ga izuzetno obrazovanim i nadarenim, ali njegovi predavači procijenili su da ima kompetencije za filologiju, ali da nema dara za filozofiju. Nakon Tübingena Hegel je tri godine zarađivao za život kao kućni učitelj u Bernu. Tamo je našao dobru knjižnicu u kojoj je dodatno obogatio svoje znanje grčke i rimske književnosti i filozofije, a i upoznao se s dijelima Edwarda Gibona i Šarla Luja Baruna de Montesquieu. U Bernu počinje njegovo proučavanje Kantove kritičke filozofije. Nakon Berna Hegel se seli u Frankfurt na Majni, gdje mu je Hölderlin našao posao tutora godine 1801. odlazi u Jenu na poziv Schellinga, koji je na sveučilištu u Jeni na katedri naslijedio Fichta. Tamo je Hegel habilitirao radom iz filozofije prirode. Radi imao naslov o putanjama planeta. Svoje prvo dijelo Hegel objavio u Jeni. Riječ je bilo o dijelu o razlici između Fichteove i Schellingove filozofije prirode. Hegelov boravak u Jeni ovako opisuje Jonathan Re u eseju o Hegelovim biografijama, objavljenom u London Review of Books u studenom 2000. godine. Sveučilište u Jeni već je počelo propadati. Bilo je samo nekoliko studenata koji su slušali njegova predavanja i njihovi honorari nisu bili dovoljni da pokriju njegove troškove ali čudan dijalekt napola dovršene rečenice i začarani krug šmrkanja duhana, kihanja, kašljanja i frfljanja izazivao je sam po sebi fascinaciju i Hegel je postupno stekao krug poklonika, šačicu mladih ljudi koji su bili uvjereni da je on taj koji će odvesti njemačku filozofiju do buduće slave. Drugi se s time nisu slagali. Već početkom 1804. August Schlegel žalio se na skupine neartikuliranih mladih Hegelovaca koji su preplavili ulice Jene. Ali Goethe je još uvijek imao nade u nesretnog filozofa. Usprkos nedostataka u njegovoj retoričkoj tehnici, on je imao, kako je Goethe napisao, izuzetno oštar um. Hegelu je nedostajalo jedno značajno objavljeno dijelo. Johanu Wolfgangu Goetheu, jednom od ljudi koji su bili uvjereni da je on pametan i nadaren, Hegel se žalio da je najstariji privatni docent na sveučilištu. Kada je 1805. Hegel i postao izvanredni profesor, još uvijek nije primao plaću. Tek 1807. nakladnik iz Bamberga objavit će fenomenologiju duha. S tim dijelom počinje Hegelova slava. U tom dijelu bit će napisane riječi o kojima se i danas raspravlja. Istinito je cjelina. Cjelina je pak bit koja se dovršava samo svojim razvojem. O apsolutnom valja kazati da je ono bitno rezultat, da je tek na kraju ono što je u istinu. I upravo se u tome sastoji njegova priroda, da ono bude nešto zbiljsko, subjekt ili postajanje samim sobom. Makoliko se to činilo proturječnim, da se apsolutno ima bitno pojmiti kao rezultat, ipak već i neznatno promišljanje ispravlja taj privid proturječja. Početak, princip ili apsolutno, kao što se to ponajprije ili neposredno izriče, samo je ono opće. Istina cijelina je formulacija koja se na dva mjesta pojavljuje u filozofiji povijesti postoje još jedan puta, koja je ostala svima zapamćena, koja međutim slijedi nakon formulacije, nakon koje slijedi formulacija u kojoj se kaže ta cjelina nastaje razvojem bića do svoje punine. Dakle, on to sve vidi kao dio razvoja koji je ujedno povijesni i teorijski, teza, antiteza, sinteza, pri čemu sinteza nastaje ne iz teze i antiteze, nego iz suodnosa teze i antiteze. Kad dođemo do cjeline, vidimo istinu. I to je jedna izrazito produktivna formulacija. 130 godina kasnije Teodora Dorno odgovara polemičkom antitezom koje glasi cijelina je neistina. I onda imamo dva obraca interpretacije. Da se to malo približi, dobar je krvavi primjer, krvavi primjeri su uvijek upečatljivi. Ono što se događalo u Njemačkoj u jesen 1944. proljeće 1945. godine, kada Crvena armija nadirući prema Berlinu kroz istočnu Prusku, Prusku i tako dalje, siluje između milijun i milijun tristo tisuća e, njemačkih žena. Nije se dugo vremena o tom govorilo, sad se govori. Pitanje glasi čija je odgovornost. Odgovor glasi, ako je istina cijelina, odgovornost je Adolfa Hitlera. Da Hitler nije započeo rat, ne bi bilo ni intervencije u Sovjetskom savezu, odnosno napada na Sovjetski savez, niti bi bio taj protuudar Crvene armije koji se jedva zaustavio u Berlinu. I to je istina. Ali kad to tako kažete, onda ste u konkretnom slučaju rekli da u nekom malom mjestu kod Frankfurta na Odri, gdje je baš bilo tih silovanja puno, nije bio odgovoran nitko od ruskih generala, oficira, podoficira, vojnika, koji su silovali, koji su njihovi oficiri puštali da siluju, jer eto, Hitler je počeo Dakle, taj model funkcionira samo pod pretpostavkom da je nacija nepronična individua svi su oni Njemci Njemice, svi su oni Rusi Ruskinje i onda to tako ide. U nekim situacijama, dakle, ponavljam opet to veoma plodotvoran model, kod Hegla je dodatni problem u tomu što je on imao jedan ovako pomalo preki način formuliranja, kad se radilo o tom odnosu misli i zbilje, glasovito ono mjesto nakon skandala koji je nastao vrijeme kad je radio doktorat, kad je on dokazivao po jednom korištenju Platonovog modela, da se može dokazati gdje bi bilo prazno mjesto između planeta Sunčevo sustav. I dok je on to dokazivao po tom slijedu, tom nizu koji je od Platona preuzeo i pokušao ga malo modificirati, pronađen jedan mali planet koji je osramotio Hegla i on je bio jedno vrijeme mjesto sprdnje. Međutim, on je na to mrtav hladan odgovorio to gore činjenice. Nije sigurno da je to doista rekao, ali je to mogao reći, to je njemu pripisano i on se nije puno protiv toga bunio jer je to išlo iz njegov imić, kako bi se danas reklo. Dakle, on je imao doista tvrde koncepte i što je puno gore to se filozofima često događa da ima tvrde koncepte. Imao je ne samo tvrde, nego po ambiciji potpuno sveobuhvatne koncepte. Apsolutne. To važi točka. Objava fenomenologije duha došla je u pravi trenutak. Hegel je oskudjevao u novcima, plaće od sveučilišta nije bilo, nasljedstvo od oca je potrošio. Novčanoj situaciji nije pomagala njegova ljubav prema skupim vinima. Postoje zapisi o Hegelovim naručbama vina Medok i što je za ne baš imućnog profesora posebno čudno i vina Pontak. To se vino tada smatralo jednim od najboljih na svijetu. Hegel nije bio jedini filozof koji je volio proizvode dvorca Otpurion, kako se zvao dvorac obitelji Pontak. U svibnju 1667. tamo je doputovao i John Locke kako bi se divio i uživao u tim vinima. Uoči objavljivanja fenomenologije duha Hegel je bio bez novaca. Tu nije bio kraj očaju. S Kristijanom Charlotte Burkhardt, kuće vlasnicom kuće u kojoj je stanovao, Hegel je dobio nezakonitog sina. Tako loše stanje počet će se mijenjati objavljivanjem fenomenologije duha, koju je Karl Marx, jedan od onih na koje Hegel ostavio veliki utjecaj, nazvao rodnim mjestom Hegelovog sistema. Fenomenologiju duha ovako se objašnjava u članku o Hegelu u Hrvatskoj enciklopediji. Mhm. prikazuje stupnjevito samouspostavljanje duha, povijest iskustva samosvijesti, polazeći od izravnog iskustva stvari, osjetilne izvjesnosti, preko svijesti i razuma, pa zatim do uma, duha i religije. Konačni stupanj razvoja duha uspostavlja navlastiti filozofski odnos, kao apsolutno znanje u kojem duh ima za predmet sebe sama. Kako bi se izravno znanje osjetilne svijesti uzdignulo do istinskoga znanja, potreban je dug put znanosti. Znanstvena je metoda imanentni hod znanosti, gdje svijest doseže točku ukidanja privida obuzetosti nečim izvanjskim, kada pojava postaje jednaka biti. Poimajući na kraju vlastitu bit, samo svijest raskriva narav apsolutnoga znanja, te dokazuje da duh i svijet tvore strukturalno jedinstvo. Sastavni dio fenomenologije duha kao i cijelog Hegelovog sistema je religija. Iako su ga optuživali za ateizam i materializam, on je religiju stavio u svoj sistem. U tome je razlika između njega i Kanta. Kanta, čije je dijelo Hegel posebno proučavao i s kim se borio do kraja života. Kant je pokušavao filozofiju radikalno sekularizirati po jednoj vrsti razumsko-znanstvenog modela, od kojeg se bi dolazilo do pojma onda čistog uma kao najviše točke. Na samom početku kritike čistog uma postoji ona glasovita rečenica Postoje stvari koje znamo da ih možemo znati, postoje stvari koje znamo da ih ne možemo znati, a između je prostor za vjerovanje. Ovo između mene naročito ne zanima, mene kanta, mene zanima ovo što se može znati, da dokažem, i ovo što se ne može znati. Hegel ide s jedne strane korak natrag, s druge strane je ambiciozniji. On, to sam malo prije bio rekao, u svom modelu postavlja schemu koja ide umjetnost, religija, filozofija. Dakle, on je postavio e, religiju na visoko mjesto, ali ispod filozofije. To je naravno izazvalo različite komentare i tako dalje, jer je za njega apsolut nešto što je iznad vjere, budući on obvezatan. A vjera može biti obvezatna za one koji vjeruju. Nasuprot tomu, u Hegelovom modelu apsolutno obvezatan za sve jer je naprosto takav da obuhvaća svaki opstanak, svaku egzistenciju, svako biće u, njegovoj, u njegovom razvoju, kako to Hegel kaže, i onda tu naprosto nema, nema izlaska. Apsolut je na neki način ofanzivan. On napada sva razumna bića i vezuje ih u sebe time što su ona razumna bića. Fenomenologija duha donijela je Hegelu status genija, ali ga nije financijski osigurala. S nakladnikom se natezao oko isplate honorara, na kraju je prihvatio mjesto urednika Bamberger Zeitunga, lokalnih novina u Bambergu. To je radio od 1807. do 1808. U poslu urednika novina nije baš vidio budućnost. Onda je došla dobra ponuda da postane rektor gimnaziju u Nürnbergu. Nije to bilo raskošno zaposlenje, ali je nosilo stalnu plaću, a mogao je predavati učenicima. Rektor gimnazije Hegel će biti sve do 1816. godine. Hegel se je oženio. Izabranica je bila von Tuher, 22 godine mlađa od njega. I oko tog braka je bilo problema. Von Tuhelovi bili su ugledna, imućna plemička obitelj i glava kuće, barun i senator. Htio je jamstvo da brak s običnim građaninom neće biti izvor problema. Hegel je ipak bio rektor gimnazije, sada već glasoviti filozof i 15. rujna 1811. Georg Wilhelm Friedrich i Marija oženili su se. Par je imao dvoje djece, sinove Karla i Manuela, a obitelji se kasnije pridružio izvanbračni Hegelov sin Ludvig. Godine 1812. Hegel objavljuje objektivnu logiku koja će postati dio jednog od njegovih ključnih dijela koje je objavljeno pod naslovom Znanost logike. U tom osebujnom dijelu, koje s klasičnom logikom nema puno dodire koju Hegel razmatra samo u trećem dijelu o znanosti u pojmu, ključno je nastojanje da se rehabilitira metafizika, koju je Kant svojom kritičkom filozofijom podvrgnuo razornoj kritici. Nakon znanosti o logici, Hegel je 1817. objavio nacrt enciklopedije filozofskih znanosti. Četiri godine kasnije, sada već kao ugledni profesor filozofije u Berlinu, objavio je kompendij osnovne crte filozofije prava. I u tom je dijelu bilo rečenica koje i danas zaukupljaju pažnju. Platon se međutim pokazao kao veliki duh, time što je upravo princip oko kojega se okreće ono po čemu se razlikuje njegova ideja, onaj stožer oko kojega se tada okretao predstojeći preokret svijeta. Što je umno, to je zbiljsko, a što je zbiljsko, to je umno. To je uvjerenje svake nepristrane svijesti, kao i filozofija, pa odavde ova polazi isto tako u promatranje duhovnoga, kao i univerzuma. Filozofija prava je posljednja knjiga koju je Hegel objavio za života. Sve drugo su knjige koje su nastale na osnovi zabilješki studenata uz razne redakcije. Svatko tko ima iskustva sa predavanjem studentima i studenticama u naše vrijeme i tu i tamo je pogledao njihove bilješke sa svojih predavanja, zna da to nije baš najpouzdaniji medij prenošenja. A nema puno razloga vjerovati da su baš ti Heglovi studenti bili puno inteligentni, brži u shvaćanju, precizniji od onih kasnijih. Tako da tu treba biti oprezan. Međutim, stil i način izvođenja jest Heglov, tako da tu velikog spora nema. Ali ima mogućnosti da se pojedine formulacije dovode u pitanje. Drugi problem s filozofijom prava je tomu što je on objavio svoje predavanje iz 1818. 1818. 1819. A prije toga, 1816. 17. i 17. 18. je isto držao predavanje s filozofije prava, s time da je u tim predavanjima oblik države koji se pojavljuje kao konsekvencija dijalektičke analize je bila republika, a u varijanti godinu dana kasnije koja je objavljena kao knjiga je bila monarhija. Naći će se u mnogim knjigama priča o tomu da je su internirali sa dvora. Gotovo sigurno to nije istina. Njega je posjetio jedan tajnik ministarstva, jedan referent, malo više referent, kojeg mu je ga je upozorio na to da na dvoru vlada zabrinutost. I to je za profesora Hegla bilo dovoljno da promijeni smjer svoje dijalektičke metode. On je kao mladić skupa sa Schellingom, Hölderlinom i cijelim tim društvom svoje vrijeme provodio, svoje budno vrijeme, u tri aspekta čitanje klasičnih dijela, u pijančevanju i u pažljivom praćenju izvještaja o francuskoj revoluciji i ono što se poslije dogodilo. Hegel je čak na jednom mjestu, pokazujući zapravo kako razumije sebe i povijest i tako dalje, pisao o tomu kako je u Jeni 1806. godine u vrijeme bitaka kod Jene sa Napoleonom, rekao, vidio sam cara, dakle Napoleona koji ulazi u grad, i on je, za njega kaže, Weltgeist zu Pferde, dakle svjetski duh na konju. Vidio sam svjetski duh kako jaše na konju. To je car Napoleon. On je dakle i nakon ovog razdoblja terora bio pristaša Francuske revolucije i divio se Napoleonu. On čak nije ko Beethoven koji svoju rojku poderao onu posvetu odustao toga. On je kao što se to velikim filozofima događa i moće da mi veliki ljudi iz filozofije i povijesno djelatni veliki ljudi na posebnoj razini komuniciramo i ovi sitni detalji sa nekoliko desetaka tisuća mrtvih i tako dalje su recimo tako drugorazredna pitanja. postoji priča da su Hegel, Helderlin i Schelling 14. srpnja 1793. na objetnicu Francuske revolucije na polju pored Tübingena podigli drvo slobode, neku vrstu revolucionarnog obrednog stupa oko kojeg su plesali revolucionarni francuski ples i pjevali Marseljezu, koji je Schelling preveo na njemački. Priča je gotovo sigurno lažna, oko Hegela je stvoreno niz takvih priča. Istina je samo da je Schelling preveo Marseljezu na njemački. Hegel je strastveno pratio međunarodne odnose i politiku. Kao i Helderlin i Schelling bio je oduševljeni pobornik francuske revolucije. Hegel je s oduševljenjem saznao da se Napoleon sastao s Goetheom. Goethe u francuskom caru vidio demokratskog genija i izraz demonskog u povijesti. Terry Pinkard ovako piše o tom susretu. Napoleon se susreo s Goetheom u listopadu 1808. Tada je on zatražio prijam kod velikog čovjeka. Na tom je susretu nastala ova čuvena Napoleonova izreka. Kada ga je Goethe pitao može li tragedija još uvijek biti napisana oko ideje sudbine, Napoleon je navodno rekao Što želimo sada sa sudbinom? Politika je naša sudbina. Veći dio susreta Napoleon je propitivao Gete o njegovom dijelu patnje mladog vertara, koje je car pročitao sedam puta. Kao oduševljeni čitatelj, Napoleon je Geta pitao koji su dijelovi romana nastali prema stvarnim događajima, a koje je on izmislio. Hegelu se pak svidjela ova rečenica. Politika je naša sudbina. Kasnije ću ju citirati u svojim predavanjima o filozofiji povijesti. taj e, svjetski duh na konju pokazuje već veoma rano, to se događa dakle 1806. Heglovu fascinaciju ulogom svjetske revolucije, svjetskog duha i taj njegov posve specifični talent da prelazi od duha na konja, dakle da vidi sasvim konkretne veze jednog i drugog. On recimo govori o lukavosti uma, to njegovih najzgodnijih formulacija, u kojoj se zapravo govori to kako svjetski duh, odnosno svjetski um, može koristiti sasvim drugorazredne motive da bi postigao svoje ciljeve i kao primjer uzima Antonija i Kleopatru, koji su eto bili međusobno privučeni jedno drugim i ne znajući radili za potrebe svjetskog duha, odnosno svjetskog uma, koji želi pomiriti dva svijeta i dvije civilizacije. I on je iz te tradicije se razvijao dok nije ustanovio da se nalazi u uvjetima pruske monarhije, koja je imala jednu umjerenu strogoću, recimo tako, sprem intelektualaca, ali je francuska revolucija bila neka vrst crvene krpe jer su naprosto kraljevi, carevi Europe, pogotovo u restauracijskom razdoblju nakon 1815. tako rekuć sindikalno smatrali da ove koji su dekapitirali kraljeve treba smatrati e, izrodima. I on je to očito prihvatio kao uputu, tako da je on pristao na to da se dijalektika okrene, što je političko pitanje na neki način. Ali puno važnije je to pitanje metode. To znači da je moguće manipulirati dijalektičkom metodom, da zapravo nije istina ono što Hegel stalno se e, hoće praviti kao da jest istina. Naime, to da kad primijenite dijalektičku metodu morate od istih pretpostavki s istim povijesnim materijalom doći do istih zaključaka, jer je očito kod njega to uspjevalo na razne načine. U proljeće 1812. velika vojska od više od pola milijuna ljudi pod Napoleonovim zapovjedništvom krenula je u napad na Rusiju. Na tom će pohodu poginuti Hegelov brat i brat njegove supruge. Obojice su služili u Napoleonovoj vojsci. Od 15.000 vojnika koji su iz Württemberga otišli u vrat na strani Napoleona, kući se vratilo njih manje od 1500. Nakon tog pohoda počeo je Napoleonov pad. Njega je Hegel promatrao s užasom. Bojao se da će on poništiti sve tekovine francuske revolucije. Terry Pinkard donosi ove Hegelove riječi. To je najtragičnija stvar koja postoji cijela masa osvetnosti. Pritiskala je poput olova, dok nije uspjela srušiti ono što je bilo na visini, na svoju razinu ili još niže. Prekretnica u cjelini razlog zašto ta masa ima silu i ostaje na vrhu jest u tome što veliki pojedinac mora dati masi pravo da radi što radi i tako ubrzava svoj pad. Razloge za Napoleonovu propast Hegel je vidio u vrlinama koje su i napravile od njega velikog čovjeka a i mislio je da njegov pad nije pad ideala revolucije, već osobna tragedija velikog čovjeka. Kada se njegov prijatelj, protestantski teolog i filozof Friedrich Immanuel Nidhammer žalio da su nakon Bečkog kongresa snage restauracije starog režima krenule u restauraciju svom silinom, Hegel mu je otpisao snage reakcije ne mogu učiniti ništa kako bi potpuno preukrenule stvari. Jedna stvar je bila sigurna kada su u pitanju bila pitanja rata i mira, Hegel i Kant, koji je toliko značio za njegov razvoj, nisu mogli biti udaljeniji, govori profesor dr. Žarko Puhovski. Hegel je sigurno bliži Hobbesu nego Kantu, tom uopće nema spora. Hegel ima jedan jako komplicirani odnos prema Kantu. On na nizu mjesta prešutno kritizira Kanta. Očito je Kant za njega naravno veliki autoritet ali je sasvim jasno da on sebe smatra filozofom koji je na više razine. On sebe smatra filozofom koji je na više razine od bilo koga, od, od predsokratovaca do, do, do, do njegovog vremena. A onda i poslije, valjda to vrijeme se neće promijeniti. I u tom pogledu Kanta bi on smatrao, recimo to tako, filozofom koji kad se radi o povijesnoj zbilji, nije dovoljno uzeo u obzir realne sile koje na povijest utječu toliko recimo nije idealist, on doista smatra u kategorijama recimo teorija međunarodnih odnosa u 20. stoljeću realistom. Dakle, nekim tko će uzeti kao svoju zadaću razmotriti koje su realne silnice koje utječu na povijesno zbivanje. Georg Wilhelm Friedrich Hegel postao je profesor na sveučilištu kada mu je bilo 30 godina. Od te profesure nije zarađivao dovoljno da bi od nje živio. Na profesuru od koje je mogao živjeti Hegel je čekao do svoje 46. godine, kada je dobio mjesto profesora na sveučilištu u Heidelbergu. Tamo je njegova slava postala još veća. Ona mu je donijela i najveću prigodu, dan nakon Božića 1817. Nitko drugi nego pruski ministar kulture